Banho de mar, mano. Qual foi? Banho de mar, neguinho. Vambora, amigo, vou pra praia. sentado no meu escritório esquerando meu bong Eu fiz um quarto pro negócio é bem dentro da minha casa Não mexe, deixa que eu faça, eu sempre fiz assim Se eu não correr atrás do meu, não vai ter quem corre pra mim, então Bagulho é andar pra frente sem olhar pra trás. Eu só quero viver em paz com quem só me traz paz. Eu lido bem com desapego, então tu não me testa. Mas se tu pedir com jeitinho, a mana faz a festa. Não me cobra presença, hoje meu tempo vale ouro. Tô construindo um castelo, tudo banhado a ouro. Deixa a mensagem, eu te respondo quando tiver tempo. Eu tô trabalhando, eu não quero mais voltar pro veneno. Olha que eu preciso de pouco. Torrar um baseado pros amigos aqui no morro. Acordar de manhãzinha com o sol batendo no rosto. Partir pra Ipanema e pra praia fumar um bolo valoriza teu tempo, então deixa a vida me levar que eu ainda tô aprendendo. Estalo tá gelado, aperta outro baseado na relíquia do novo e mó saudade do meu levado. é banho de mar. Já é, parceiro. Por isso que eu gosto de tu, parceiro. Ué, Tina, vai lá no barraco, pega os rádios e umas pistolas, tá ligado?